Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli? I onda kažeš talk show braći Idu, recimo, četiri takta ovoga, 4 četiri takta ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. E, ima čovjek za brojanje. I četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle ide talk show Braći Budki. Znači mi moramo... Vi sada slušate talk show Braći Budki. Vi ćete tek da slušate, jer tek, ne, sada počinjete da, da slušate. da. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate. onda, onda slušate. Vi slušate talk show Braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Poštovani slušalci Radija 021, tmurno je, hladno i maglovito jutro u našoj varošici. Sigurno je predivno onima koji ušuškani u svojim toplim domovima nemaju potrebe da izađu i da ih ova magla pomiluje po bronhijama. U skladu s vremenom mi ćemo danas pokrenuti jednu veoma ozbiljnu temu toliko ozbiljnu da me je prosto strah da je najavim prvenstveno zbog morbidnosti u njenom korenu. Naši novinari, negujući dosledno princip istraživačkog i analitičkog novinarstva, krenuli su onom neproveranom i sumnjivom vešću o kojoj se već nekoliko dana šuška u našem narodu da je Milošević viđen u Hagu. Vest je nevjerovatnija tim pre što je ubrzo potom viđen kako drži jedan od istorijskih govora u Sava centru na vanrednom kongresu svoje partije. Uz veliki napor i razne peripetije uspeli smo da pronađemo čudnu ustanovu na Dedinju, ambulantu za kusne ljubimce, a potom i jednog od nekoliko ljudi koji tamo rade, gospodina Mikicu, koji isprva nije hteo ništa da nam kaže, koji nam je čak i pretio, i koji je konačno uz malu prebirku, a posle ukazane pažnje u vidu 100 nemačkih maraka pristao da dođe u studio našeg radija i da odgovori na mnoga nejasna pitanja u vezi sa ovim slučajevima pojavljivanja pa nestajanja druga Miloševića. Dobar dan Mikice, ja moram našim slušalcima da otkrim tajnu da je ambulanta za male životinje na Dedinju samo paravan, a da ste vi jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti genetskog inženjeringa. Vaša specijalnost je kloniranje. Da, upravo ste. Moja specijalnost je kloniranje i to za račun državnih interesa od najvećeg značaja. Ovo mi sve izgleda neverovatno poput Ladlamovih romana, a još neverovatnije je to da smo toliko napredovali u kloniranju, bez obzira na naš nizak kulturni civilizacijski i ekonomski nivo. Slušajte, svaki suveren u ovoj državi je bio svjestan svestan svoje prolaznosti, mm, bio je svestan i manjkavosti svoga, ono što se kaže, fizičkog ja i onda je ulagao gro novca u nove naučne discipline. Nije se tada žalilo para, posebno u Titovo vreme, u Titovo doba, i mi smo već tada bili jako dobro opremljeni i postisali smo neke neverovatne uspehe za ono vreme. Recite mi ukratko, kakav je bio vaš put? Pa u svakom slučaju nije bio posao ružama, jer uvek je bilo malo para u ime nekih viših interesa, viših državnih interesa, zatim za najmanju grešku vama sledi prekor i osuda, a svaki uspeh – nagrađivan je srdačnim stiskom ruke i toplim tapšanjem po ramenu. show braće Vi ste prve probleme sa klonovima imali još pre 20 godina kada ste radili kao stočni ginekolog. U to vreme situacija je bila daleko teža nego sada što se tiče naučnih dostignuća i bilo je veoma, veoma teško snaći se u svemu tome. Pa jeste, ja sam radio e, kao stočni ginekolog jer sam prethodno bio istaran iz službe e, zbog rada e, sa androidima. E sad, pošto je Tito umro, e, njegovi naslednici su hteli kopirajući ga da se kupaju magareće mleku a znate da je magareće mleko prepuno vitamina E, da, da podmlađuje, da relaksira. Pa poznato je u, u neki hoteli na Azurnoj obali da u cenu svog pansiona da u cenu svog pansiona uključuju kupanje u, u to magareće i to košta jako puno para. Obožava niz dlake. Kao što sam rekao, e, to kupanje u magarećem mleku je izuzetno, izuzetno zdravo. I u to vreme, u Titovo vreme i onako je bilo problema s tim magarećim mlekom jer je ono malo magaraca ženki što je bilo nije bilo dovoljno za Titove potrebe, pa se onda iz Sirije to mleko uvozilo. E sad kad je Tito umro, apetiti su porasli, pa ni uvoz onda nije bio dovoljan i onda su nama dali zadatak da izmenimo nešto gena na magarcima, pa da i oni mogu da daju kvalitetno mleko, muški magarci kao, i ženski magarci, ženke, i e, e, znači bila je, bio je zadatak da izmenimo genski kod magaraca, a potom sljedeći korak bio je da ih kloniramo, što je inače u sklopu prethodnih razvojnih projekata. I sve to ste uspeli da uradite? Pa, pa znate kako, ovo prvo smo uspeli. To mleko preobraćenih magaraca je bilo fantastično. Jako dobro smo uspeli, ali moram da kažem da mleko od ovih kloniranih magaraca tu se neka genetska greška nešto se potkralo neka anomalija pa je došlo do osipa jakni neke vrste šuge kod ovih što su se kupali i možete misliti kako su se političari ošugali, digla se velika halabuka i ja sam, ja sam moram da kažem zadovoljan da me nisu mučili više no što su me inače mučili. A kako su vas mučili? joj nemojte o tome da pričam, em su to lične stvari, a Prodan kaže zbog tih metoda i njihovih principa nije baš ni zgodno da se priča na radiju. Talk show braće Dobro da nastavimo, onda nećemo o mučenju, nego pričamo dalje znači o temi koju smo počeli. Dolaskom antibirokratske revolucije vi ste vidjeli svoju novu šansu. Učlanili ste se u istraživački tim za ispiranje mozga pri bivšoj radio televiziji Srbije i iz tog prvog perioda imate zanimljive iskustva. Da, pa, imam, iskustva su jako, jako zanimljiva, ali kud bi nas sad to odvelo ako, ako bismo ako bismo počeli da pričamo o tim dogodovštinama sa tog RTS-a, ono, tu je bilo zaista, zaista raznih dogodovština za najmanje nekoliko tomova rata i mira. Zato, zato ja ne bih ne bih da se dotičemo da, da idemo striknu ovu temu o kloniranju jer i ona je prilično opširna, znate. Dobro, onda ćemo o toj osnovnoj temi. Klonira se odavno i nastavlja se sa kloniranjem. Čemu to? Pa slušajte, vladari vladari. Poznato je od, od, od pre 6000 godina tokom istorije, znate da su Egipćani, da su se mumificirali, to je sve ne, e, ona osnovna ideja u vladaru da traje. I sad, s obzirom da, da oni ne mogu da fizički traju, onda su probali te ovo, te ono, kažemo, ovi su se mumificirali, levo, desno, i tek polovinom ovog našeg 20. veka je došlo do onoga o čemu su možda oni sanjali toliko, toliko milenijuma, znate. Sanjali su da, da, se, da se reprodukuju, da ostanu večiti. To je jedna stvar. A druga stvar, izuzetno važna, evo u ovom veku, setimo se, setimo se recimo kako su razni političari, primjera radi Stalin, kako je on kad se kretao recimo kroz Moskvu, onda je koristio po 10-15 automobila, onda je svoje, svoje neke neke, e, kako se kaže, ljude koji liče na njega je stavljao u te automobile, plašeći se za svoj život, plašeći se eventualno atentata i tako je e, on uspeo da, znači, ostane do kraja svog života na vlasti. o gospode Bože dragi. Da, da, setio sam se, to se kaže dvojnici. Znači, on je koristio dvojnike kako bi bio što sigurniji u sebe. Znate, e, da mu je bilo kojim slučajem mogućnost ovog kloniranja. Oni su počeli, Rusi su napredovali dosta, ali ipak nije, nije to bilo vreme, to su tamo 50, 50 koja on 54. umra tu još malo da je sačekao, pa znate šta bi bilo, ko zna, mapa sveta bi se izmenila, Bog zna kako bi sad i da li bi recimo mi sad o ovome pričali ili bi, ili bi išli strojevim korakom negde. Mislim, svašta bi se desilo, to je sigurno. Jako zanimljiva priča. Ja sam već pomenuo Ladlomove romane. Zaista, neverovatno je da takve stvari postoje ne samo u knjigama, nego u realnom životu. Recite mi, kakva su svetska dostignuća u oblasti kloniranja? Pa niste, pravo da vam kažem, ni svesni šta se u svetu događa. Znate, genetski materijal se skuplja. Prvo se uzimao iz određenih tkiva, a danas je bilo koja ćelija davalac genetskog koda. I to je prva stvar. A druga stvar koja je jako važna jeste jedna prosta činjenica da samo jedna kap mokraće, da bi to slušalcima ovako jasnije predočio, sadrži gomilu informacija. Iz vašeg sekreta današnja tehnika može da sazna i rekonstruiše ne samo svojstva vašeg organizma i razne boleštine, već može u potpunosti da sagleda vaš tajni seksualni život, poglede na svet i ne samo vas već i vaših predaka generacijama od pamtiveka unazad. Ja vas moram prekinuti vreme za najnovije vesti, tako da ćemo razgovor nastaviti posle vesti i jedne pesmice. Poštovani slušalci, sa nama u studiju je gospodin Mikica, čije puno ime i prezime nećemo reći naravno, Gospodin Mikica znači stočni ginekolog i genetičar iz ambulante za male životinje na Dedinju. Gospodine, mnogi naši gosti koji imaju veze sa tajnim službama i tajnim operacijama dotiču se mokraće kao bitnog elementa, pa evo i vi ste pomenuli opet mokraće pa mokraćem, da nije malo previše previše Mokraće, ne bi oni to pominjali bez veze, pa Mokraća je strašno bitna, mislim, o, počevši od životinskog svijeta, znate da se Mokraćom obeležava teritorija, da je Mokraća prisutna na, kraju krajeva kod svakog čoveka, svakog dana, mislim, ima dodir s mokraćom, ja ne vidim uopšte šta je problem tu. Pa dobro, nije problem, samo, samo, konstatujem da, da se možda previše pominje. Kad je tako važna, onda mora da se pominje, meni je, meni je žao, ali zaista, evo mogu da vam kažem da počeo sam baš da pričam da se sada u današnje vreme znači nauka je toliko napredovala da vi možete iz Mokraće da, da čitate Mokraća vam je otvorena knjiga za, za čoveka za, za njegova razmišljanja sad je pravi rat među tajnim obaveštajnim službama sada se, sada se E, prva stvar e, koju, ljudi probaju da sakriju je u stvari mokraća ti naravno na, na nekim velikim položajima sad se time pa i filmovi ovi o James Bondu neće više biti o, oko plutonijuma ne znam ovog onog propasti sveta vrteće se sve oko te mokraće znate jer dovoljno je samo jedna kap mokraće da bi analizom vaših hromozoma mogao da se napravi vaš duplikat. Zar to nije već samo po sebi dovoljno i značajno, znate? Zbog toga po klozetima međunarodnih organizacijama, po raznim dvorovima i konačištima ljudi koji danas kroje sudbinu sveta, vodi se, kažem, pravi rad za mokraću. Znate, poznato je, recimo, da državni sekretar Amerike, ola Madeleine Albright, ima na svojim putešestvima ceo jedan tim za razgradnju njenog sekreta i da pri svakom odlasku na toalet mora da se pravi detaljan zapisnik koji potpisuje pet članove FBI-a i CIA e na čelu sa državnim kontrolorom za sekret gospodinom Sternom. Znate, pa niste to mogli da pomislite, vidim kako me čudno gledate. Oni uzimaju sekret i odmah mutiraju u sekret druge osobe kako bi njene lične genetske odlike bile držane u najvećoj tajnosti kako bi joj se uništio kod kako ne bi moglo da dođe u, ne bi moglo da dođe u neke ruke neke druge obavještajne službe znači kako od straha zbog kloniranja tako i zbog straha da se ne otkriju neke najveće državne, državne tajne u, u Sjedinjenih američkih država. ne ide mi u glavu sve to. Gospodine Mikica, vi zaista bombardujete podacima. Ja sam zgranut. Zar je to moguće? E, da mo... Pa naravno da je moguće da vi živite, pa mi smo na pragu, evo za koji dan će da počne treći milenijum. Pa nemate pojma. Evo kažem, šta se recimo sa njom dešava? Znači, državne tajne se mogu tako otkriti. I šta oni radi? Znači, moraju to nekako da da mutiraju taj njen sekret da ni u kom slučaju ne dođe u neke pogrešne ruke. U najgorem slučaju zipuju je informaciju koju sekret sadrži. Evo ja sam donio u studio nekoliko bočica koji su naši agenti prikupili u Daytonu, u Rambujevu, u Hagu, pa možete da vidite kako to izgleda. Pa ja vidim da je ono neka standardna žuta boja, ne vidim ništa specijalno. Pa sad ne vidite specijalno, ali pod specijalnim mikroskopom vidi se tu svašta, sve se može pročitati. Čitav zapisnik tih značajnih događaja vi možete da, da, da imate na osnovu toga. Gospodine Mikice, ja bih vas samo zamolio da ne otvarate bočice, prilično je neprijatan miris. Dovoljno je ovo što ih vidim. Evo recimo ovdje imate sekret glavnog tužioca u Hagu, ove gospođe Carla Del Ponte i evo ovdje vidite i protokol o njenim svojstvima i, i imate detaljno pustva za kloniranje. E sad s obzirom na snalažljivost naših tajnih službi mi smo iz povedljivih kanala i, i, i požrtvovanošću i, i snalažljivošću naših tajnih službi e, mi smo, mi smo uz pomoć naših agenata uspeli, koji su uspeli da se prikriju u, u jednom klozetu u Prištini, uspeli smo da u jednom pokusu dobijemo dve litre njenog urina i to nam je zaista veliki uspeh. Možda je, možda i sresne okolnost i možda nam je to pošlo i za rukom iz razloga što je taj klozet u, na kom je gospođa Del Ponte radila nuždu strašnog izgleda pa deluje stresno na njenu ličnost, ali u svakom slučaju mi smo dobili tu jako, jako značajne podatke. show braće Dobro pričamo znači o svetskim dostignućima, o stanju u nekoj svetskoj špijunskoj mreži, na nekom generalnom nivou šta se dešava. E sad, situacija kod nas kakva je? Pa mi lično kod nas, mi sad stojimo pred jednom velikom dilemom. Da li da kloniramo našeg bivšeg predsjednika i tamo pošaljemo dvojnika ili da obradimo recimo pošto imamo sad mokraću gospođe Karle Del Ponto, da li da obradimo glavnu hašku tužiteljku pa da je podmetnemo jer to nije problem uraditi e, obezbeđenje sa naše stručnjake koje oni tamo imaju u svakom slučaju ne predstavlja neki problem pa da onda sad znači podmetnemo tužiteljku pa pošaljemo original Miloševića i tako izbegnemo sramni princip koji nam Hag nameće a to je onaj princip kadija te tuži kadija ti sudi e sad time bi sudikinja gledala našem optuženom za ratne zločine malo kroz prste, ona da kažem blago naklono ili već kako mi to podesimo. A možete li vi to baš tako dobro da podesite? Pa I kako da ne, pa ne bi mi preterivali, malo ona o, da zabašuruje činjenice, malo da učutkuje ove tužitelje koji, koji imaju neke digresije i tako ne bi preterivali da to ima od prilike formu jednu ozbiljnu ozbiljno jednog suđenja, ali kažem da se izbegne taj sramni princip koji, koji vlada u međunarodnoj zajednici. I sad, šta da vam kažem, to, to sad može da se reši i tu je sad dilema, jer mi smo pokušavali da, da već radimo e, mi imamo tih replika dosta, znate, pa mogli ste da primetite ova razna pojavljivanja gospodina Miloševića u vreme dok je bio predsjednik, mnoge od tih pojavljivanja, vi ne možete da verujete koliko ima lažnih pojavljivanja, koliko ima lažnih otvaranja, koliko ima lažnih govora, dok gospodin na miru uz viski sedi u svojoj fotelji i prati šta se dešava. To je povoljnost koju današnji vladari mogu da imaju i koji mnogi koriste. Što rekla moja pokojna baba, gospodnja volja. Boga mi gospodnja volja, ovo je neverovatno. Vi kažete da gospodin Milošević u stvari nije on, nego je njegov klon. Pa sad, to je, to je više i filozofsko pitanje, da li je on ili nije. On jeste on, znate, tu sad imate razne kombinacije. On jeste on u manjoj ili većoj meri. Koliko naruči da bude on, toliko i bude on. Pa znate ova, sad kad je bilo oko ovih, ove promene vlasti, kad je bila ova gužva, njegovo pojavljivanje na televiziji, vidjeli ste jedno, jedno, jedno pojavljivanje gdje on bio prilično nervozan i uzrojen. Ja ću vam sad otkriti, to je bio on. A sljedeće pojavljivanje, možda, možda ste mogli da primetite, jednu nonšalantnu, jednu spiranu pojavu, to je već to je već on kloniran, prerađen zato što je postala opasnost od pretjeranog uzbuđivanja i onda je najbolje rješenje bilo to da on smirano kaže šta ima i da se ne prave nikakvi problemi. Najbolje obožavam niz dlake. Znači, kažete, sad je dilema koga poslati, da li izmenjenog Miloševića, znači njegov klon, da li klonirati gospođu Del Ponte, pa nju podmetnuti lažno, tu su problemi koje imate pred sobom. Pa jeste, tu su problemi, sad mi u stvari tražimo neku najpogodniju kombinaciju. Znate, kad bi poslali klon Miloševića, zbog brojnih optužbi za, za te zločine, i, i pretpostavljamo dugog suđenja, na kraju bismo imali Miloševića manjeg. Kako manjeg? Pa znate, to je još ima tu, e, to je problem, to vam nisam rekao. Sad je kod, trenutno smo u posljednje dve godine jako, jako napredovali u tom kloniranju, znate, ono, ranije je bilo prilično mnogo defekata, znate, pa ispostavi se da, da kad, kad, kad vam klon izađe da recimo da drži govor neki da, da u, u najodsutnijem u momentu nešto popusti da se desi kiks i to više, to više nije slučaj, to više nema takvih problema. Međutim, šta se dešava? Vremenom naši klonovi se skupljaju, kao recimo u, mašinu za veš kad stavite posebno na toplo neki, neki kad iskuvavate veš pa vam izađe dva, tri broja manje od Dela. E, tako se i naši klonovi skupljaju posle određenog vremena. Smanjuju se jednom rečem baš se bukvalno se smanjuju i onda bi bio problem, pošaljete klona i on dođe, počne da se smanjuje, razumete? Kažem, tu ima brojnih optužbi za ratne zločine i na kraju šta bi se desilo? Naš klon bi bio manji od makovog zrna, osjetilo bi se da nešto nije u redu. Nama ne trebaju zavoje, treba nam spašenje čoveče. Znači vi ne bi gospodina Miloševića, zapravo njegovog klona, slali zbog tog skupljanja. Ma čisto zbog skupljanja. Znate, ma, da moram da kažem, postoje tu još i, razne frakcije među nama, a kao i među članovima bivše i sadašnje vlade. Jer, pa ste neki smatraju da je najmanja šteta, recimo, primjera radi, da se pošalje Šajinović, maskiran u telo Miloševića. Pa je li to može? a može sve danas, sve može danas, ništa nije problem. Znači, da pošaljemo Šajnovića maskirano u Teo Miloševića, e sad Šajnović još nečka, a izgleda da se priklanja tome da, da ipak eskivira taj zadatak. Znate, da ga ne bi sudili za njegove zločine kad otkriju da iza Miloševićeve mokraće stoji zapravo on. Jer, jer on bi zapravo bio Milošević samo s polja, a iznutra bi bio original on. Tako da tu ima problema. Znate, on, on recimo ima isto neke ideje da, da ga iznutra da ga iznutra promenem, promenimo u Miloševića zbog genetske analize, ali ostaje sad tu još, još raznih pitanja i problema, znate. Kakvih? Pa recimo pitanje ko bi onda sad bio u Hagu, znate, čak i iz Haga stižu neki signali i nagoveštaj ovim tajnim diplomatskim kanalima da oni u stvari nemaju ništa protiv da pošaljemo i pet Miloševića da im se da im se sudi, jer s obzirom na optužnice, svima bi o, sastrugali doživotno, tako da je njima što se tih naših već da kažem formalnih dilema tiče, nije njih baš briga njima je svejedno, znate, i oni hoće da i oni su ljudi hoće da ispoštuju proceduru, znate da je taj haški sud nametnut od Amerikanaca da sto to politička suđenja i njima je u principu svejedno hoće da to otaljaju, znate. Par puta se telefonirao na, na liniji Putin-Clinton na tu temu, pa se onda stvar zabašurila tako da smo mi sad u procepu šta da radimo i ko će da se šalje u kom obliku. Strašno zanimljiva priča. Ja predlažem da čumo jednu pesmicu da se, da se malo ja odmorim od ove vaše presije pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Budkaj, budkaj, poštovani slušalci, ja moram da se izvinem zbog ove pauze, naš gost je išao do mokri pa je onda morao da obavi tu svu proceduru da, da, kako vi to kažete da? Pa ja sam morao da tu malo da, da genski kod svoje mokraće promenim jer nikad se ne zna, znate. Dobro, sad ste se sredili, možemo da nastavimo. Hajde recite, pomenuli ste tu neki odnos Srbije-Hrvatska. Pa jeste, Hrvati su tu korak ispred nas, znate. Oni recimo u Hag šalju prvo koji liči na ratnog zločinca, a, a, recimo koji ima neku gadnu dijagnozu pa nije ni šteta kad mu ocepe doživotno. Znate, pre toga naravno prođe ovaj, ima kurs za ratne zločince pri vojnom redarstvenom pozorištu glavnog stožera, pa onda tamo priča njegovu priču koju je naučio i to sve shvata, znate, a to jeste patriotska dužnost da sve prizna što se od njih traži, čak po mogućstvu i više, zbog uslovljavanja međunarodne zajednice pri ulasku u razne organizacije za žicanje para. Znate, pare tu sve vrte. Znate, mi imamo također skripta za ratne zločince, ali nemamo kandidate. Pa sad ja evo preko radija bih molio ako neko liči na na Karadžića Miloševića a hoće da bude kandidat i patriota da se javi u program ne mora da ima brkove, kudrovu, kosu, svinski pogled i slično samo da ima nešto u faci što vuča na njih a ostalo ćemo mi vrlo lako da izoperišemo, da isfrizerišemo u jednom, jednom vojnom salo, salonu lepote na Dedinju. Mene zanima, primetno je ovo pojavljivanje na, na ovom kongresu. Mnogi nisu primetili, ali gospodin Milošević je bio sasvim drugi čovek. O čemu se tu radi? E, to je bilo jedno vatreno krštenje našeg, našeg novog jednog klona u ulozi Miloševića. Jeste videli kako je on tu kako je on tu lepo, mi smo ponosni, on je nastupio lepo, samouvereno, visoko uzdignutog čela pa vidjeli ste i odobravanje te mase to je uticalo naj, najbolje baš kako smo i zamislili Znači i to je sve režirano i pripremljeno. Apsolutno, pa ne možete vi danas ni jedan govor ozbiljniji uraditi bez dobrog klona, bez priprema čoveka i kandidata, pa, pa pred toliko masom vi mislite da je lako izaći i pričati. Ne, ne, to ni u kom slučaju nije, nije tek tako, znate. Mogu vam reći da su interesantne ova druga teorijska pitanja u vezi kloniranja. Mene recimo zanima kako prepoznati original od kloniranog Miloševića. Pa, to ja ću vam otkriti jednu tajnu vezano recimo za Miloševića. Ima tu sad raznih metoda, naravno ovaj genetski genetski, e, genetska provera sve otkriva, to je jasno, ali ovako na prvo oko, na prvi pogled što se kaže, recimo možete da detaljno pogledate njegove prste na, na nogama. Ako ima one plovne kožice, onda je original. Ako nema, onda je falširan. Mi, bar za sada tehnološki, nismo dospeli do toga da možemo da kombinujemo patku sa imperatorom, bivšim i budućim, ali smo na najboljem putu. Znači, ako nema te plovne kožice peraja, onda znajte, u pitanju je klon. ovo je strašno. To može biti veoma veliki problem u Hagu ako pošaljete klone. Pa naravno, o tome isto razmišljamo, ali, ali ova struja koja bi da pošaljemo klona, a u, njoj sam i ja, mi se pouzdamo u to da, da tokom medicinskog pregleda na prijemnom odeljenju za ratne zločinske e, Haškog tribunala neće baš gledati u sitna crevca, a posebno sada gledaju tabane, znate, jer svaki original ima neku svoju specifičnost, znate. Tako da oni pred lekarskom komisijom je znate i, i Holandija u pitanju idu u onim doktor Šolovim klompama, tako da mi se nadamo da oni neće obraćati posebnu pažnju na peraja, na te plovne kožice, tako da može i Šajnović da prođe koji uzgled ima, ima pileće grudi. Dobro, nastavite dalje, slučam vas. Pa, evo, mogu da kažem da je istina da smo mi posle Albanije najzaostalija zemlja u Europi, ali u kloniranju vodimo glavnu reč. Znate, pale su i neke sugestije iz bivšeg generalštaba da naš vođa ima prilično veliku reproduktivnu silu i onda smo mi to ostvarili u uslovima in vitro. Naime, Kaže, kad je reč o kozama i, živini. I zbog toga se vojska usredila na ispitivanje reproduktivne sile koza i njihov odbrambeni potencijal u uslovima neprijateljske agresije. A zašto da peraja to mi ne ide u glavu, kako se to desilo? Pa to je jedan splet nekih genetskih okolnosti, tako da kažem. Znate šta, Milošević od tih plovnih kožica upravo dobio onu fantastičnu harizmatsku moć, znate, ako se setite Kosovog polja, setite se ono pred 12 godina, tamo se pred onom svetinom milion koliko je bilo ljudi pojavio u, u Adidas sandal papučama, znate, i ko je hteo da vidi o čemu je reč, on je odmah primetio nešto, nešto, nešto harizmatsko, znate, znate, a to su, kad samo ovim prstićima znate, onako malo, malo pomeri prste na nogama, te plovne kožice za trepere, to daje moć čoveku kao, kao neki fluid da se rasprostire na narod. To je nešto čudno još uvek neobjašnjivo, ne zna se tačno o čemu se radi, ali mogu da kažem da pogotovo ženski deo publike frenetično pidi samo u tabane, znate, u te sandale, nehajući tokom ekspoze uopšte o čemu je reč. Nije čak ni bitno o čemu je reč. Bitno je da se stvara taj fluid. Ja ću, dragi moji gospodine, opet prekinuti. Mada imate puno toga da kažete, slede najnovije kratke vesti. Gospodine Mikice, perete li vi ruke posle uzimanja uzoraka? Evo, sad ste nešto petljali s vašim ličnim uzorkom. Evo pa mogu i vama da uzmem uzorak ako hoćete. Ne, ne bih ovako sam uzgred pitao. Znate šta me zanima? Što se tiče ovog kloniranja, postavlja se pitanje šta je njegov smisao, pored ovog smisla koji je vezan za razne špijunske tajne koje treba otkriti drugim državama i drugim službama. Šta je smisao kloniranja kod nas? Pa smisao kod nas je da se zadovolji u ovom slučaju da se zadovolji pravda, da se uđe pre Hrvatske u Europsku zajednicu, da citiram gospodina Koštunicu, i da se ne bude opet ono što se kaže stranka, ona znate kakva. E, i onda da nam drugi naređuju ko će donosi ovaj, žezlo vođe i, ja mislim da je to osnovni cilj koji se trenutno nama na, nameće. Znate, jer da vam kažem, poštunica je samo jedna faza, to je prolazna stvar. Jedni dođu, drugi odu. To je u stvari i princip i, i, sve ovo zbog čega su ove promene došle, došle su zbog tog principa, znate. Ali Milošević nije prolazna stvar. Dakle, on je po nekima i bogo čovek i primer kako se vlada iznad ljudi, iznad vremena i prostora. Znate, on je zato uzor, on je etalon, i zato je bez veze od strane Haškog tribunala da mu za svaki sitan propust zakače optužbu za ratne zločine, možete misliti. A još pitanje da li baš sve znao šta se radi na terenu, jer i recimo često zaboravan čovjek nešto zaboravi da ga pita pa uradi na svoju ruku pa nekad sezne stvar a ne mora ni on sve da stigne da, da kontroliše znate tako da je tu pitanje pitanje šta je i čija odgovornost zašta tu zato smo imali televiziju takozvanu TV veš mašinu koja je trebala da ispere sve što je trebalo isprati da obavi ostali dao posla da sredi otiske i znate krivci moraju da stanu pred sud da, da, da se kazna, kazne to, to se svi slažemo i, i Koštunica koji je odgovoran čovjek i sa dubokim osjećajem za pravdu to osjeća i saglašava se sa tim i naš narod je u tome jedinstven znate, i Milošević je u tome jedinstven kao i Šajinović ali ne mora baš sad, baš sad svako da odgovara znate pa kako sad princip odgovaranja, onda ne mora baš svako. Pa, evo šta da vam dam primjer, recimo Hitler, hajde Hitler, je li njega neko nešto ikad pitao? Ono lik je otero u propast. Ili Tuđman, što je sad gori Milošević naš Tuđmana? Je li samo zato što je naš prvi narodni vođa, veliki narodni vođa. li samo zato što nam je uzeo deseta godina normalnog života. Pa koliko su uzimali godina? Po pa cele živote su uzimali. To deset godina nije neš, neš, neko godište veliko, znate. Tako da, danas svako može da, naobuče obuče odelo vladara, da okači da okači znamenja, znate, ali jedan je pravi narodni vođa i narod osjeća koga treba od, od lažnih da sluša i kome treba da pokloni svoju sudbinu u ruke, a stalno, stalno mu je u misli onaj pravi. Znate? Hoću program! Neko je na telefonskoj vezi, ja moram da prekinem razgovor sa gospodinom Mikicom. Izvolite, dobar dan, slušam vas. Dobar dan, e, pozdravljam vas, vašeg gosta u studiju. Zahvaljujem. E, htio da pitam, vašeg dragog gosta, kako su izveli genijalno kloniranje ratnog izveštača Milijanu Baletić u Milijanu Balagu. To je meni jako interesantno, pa bi želeo gost da mi odgovori na to pitanje. Hvala. Zahvaljujem mnogo na pitanju. Znate šta, gospodin je postavio jedno pitanje koje na koje ja mogu da odgovorim znate šta tu je došlo do jedne vrlo, vrlo malog genetskog, genetskog pomeranje, znate. Više je to više je to stvar matičara, da, da, da, tako kažem, više je to stvar matičara nego što smo mi tu nešto mnogo uradili. Znate, malo, malo čisto da e, na kraju krajeva nije, nije se gospođa dugo pojavljivala pa, pa da pred kamerama da, da, da bude u pravom elementu morali smo malo da je isfriziramo, tako da kažem, znate. Jer i ono ranije je bio njen klon, tako da nemojte, nemojte da sumnjate da je ovo, a i sljedeće neke, neke pojave njene neće biti klonovi. Jo, gospode Bože dragi, Dragi gospodine Mikice, znači problemi su s jedne strane pravni, a sa druge subjektivno tehnički, a sa treće recimo pravno teorijski. Jeste, jeste i tu se sad čeka Koštunici na zadnja reč. Tu se čeka njegov mig, jer na njegov mig mi startujemo kloniranje. I, i ove polaznike kursa za imitaciju pred Haškim tribunalom za ratne zločine koje spremamo u jednom tajnom vojnom pozorištu, dakle startujemo i, i krećemo s obukom i selektujemo najboljeg, najboljeg koga ćemo poslati u Hag, pa to je, šta da vam kažem? To je praktično slanje na giljotinu. Molim vas, znate, ako, ako je nekom žao da svojim životom zapravo tamo u Holandiji ne uzimaju života. Ako je nekom žao da svojim životom spase čast najvećeg vođe na ovim prostorima od pamtiveka, ja onda zaista ne znam šta je, šta je ljudima bitno. Znate, a druga stvar, državni interes je i trenutan. Mi time skidamo svaku sumnju sa pravog Miloševića, što nam je u stvari najbitnije. Neko na telefonskoj vezi, ja se izvinjam što vas prekidam. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. E, to je gospodin Mikica, vaš gost, tako? Da, da. E, falim te, Bože, da neko može me spase. Recite. Pa vidite, Ivica Pačić ovde. Da. Pa kloniran sam pre 53 godine. Da. Znate, i 90. godine, 1990. godine, okliznuo sam se u jednu tociljak, udario sam glavom od led, onako sam došao sebi, evo, onda mi ništa ne ide dobro. Znate šta, dragi moji gospodine, vi ste, kažete, kad ste ono klonirani? E, pa, pre, pre, pre godine. E, to je, moram da, moram da vam skrenem pažnju, zahvaljujem na na ovom pitanju. Moram da skrenem pažnju da ste klonirani u nezgodno vreme. Ja sam napomenuo da su, da su vremena za kloniranje prava vremena u zadnjih, da kažem, desetak, 20 godina, a, a bisere mi, mi proizvodimo bisere u zadnje dve, tri godine, tu su rezultati najbolji i još nešto treba da se tu isfiltrira, ispravi u vezi sa onim skupljanjem, ali moram da vam kažem da ste vi, vi ste vjerojatno kad ste pali, udarili glavom da vam je da vam je nešto jako sevnulo u glavi i da ste da, da ste osjetili da više niste onaj isti. Zašto? Zato što u to vreme kad ste vi, dragi moj gospodine, klonirani, to su bili pionirski pokušaj i to se tada nije dobro radilo. Eto, to bi bio odgovor na vaše pitanje, ja se zahvaljujem. Talk show braće Ima tu još dosta problema. E, pričali smo o nekoj tehnici. Jeste, kako recimo tehnički da rešimo taj problem sa izgledom? Recimo, tu sad imate razne varijante i varijante. Mi smo već e, o nečemu i pričali. Jeste, pričali smo, samo nastavite, to je vrlo zanimljivo u vezi sa tom tehnikom. Pa znate kako, da li, samo izgled ili i izgled i mozak? Da li samo mozak da šta da šaljemo? To je više filozofsko pitanje. Znate, u kom delu tela je krivica? Neki narodi recimo seku ruku, prste, čupaju delove tela pripisujući krivicu telu. Ukradeš nešto recimo i, i, i tu i tamo nešto siluješ, oni te odvedu u miliciju, ceku ti ruku i slobodan si brašo, idi sad kući. Zaista to je ozbiljno filozofsko pitanje. Pa da, pa evo dodao bih da e, i ovo još kad recimo drugi put omane pa opet nešto siluje, onda mu odseku drugu ruku, pa opet gle, on i dalje siluje, onda jednu nogu, pa drugu nogu, pa treću nogu, pa uši, oči, prste, seci ovde, seci onde, a on u stvari kvaran iznutra, ogrezao. On ne posustaje, on siluje i dalje kako zna i čim zna i kako ume. Zato smo, dragi moji gospodine i, i, i dragi slušalci, zato smo mi više za vanje. Znate, postoji recimo gradivo koje treba robijaš da savlada, da se malo uljudi pa ako hoćete i da drž, duševno malo trpi, pa i da za, zaplače, da zaplače nekad na svojom sudbinom, neku ljudsku suzu da proli da izađe na kraju zdravi iz kazamata, ako mu je kazna takva da možda se izađe, znate. Jako zanimljiva observacija. Pa jeste, možda naš režim malo i preteruje u očekivanjama iz tog prevaspitavanja. Evo i ovi štrajkovi po Žale se ljudi na obimno gradivo, traže malo jednostavniji program. I sad se i na tome radi, da se malo brže prevaspitavaju. Pa inače je problem s vaspitanjem i u školama kažu da su e, obimni programi teška im torba, možete misliti za neko ozbiljno prevaspitavanje u nekoj robijaškoj ustanovi. Tu je tek gužva, puna im je glava već tih raznih vaspitnih štiva ali šta da vam kažem, zato naši hrabljaši izlaze, izlaze sa rovije kao drugi ljudi, kao inženjeri, doktori, znate, časne sestre, pevači, vaspitačice. I zato smo i ponosni što smo u stanju da, da od kvarne osobe e, iz vas pitamo da kažem svece u izvesnom pogledu. Ne kažem da je to uvijek tako, ali ipak ne može da se poredi sa seckajućim recimo kaznenim sistemom što je vrlo čest slučaj e, na istoku. Ja sam hteo još nešto da vas pitam, međutim čujem da slušalci čekaju na našim telefonskim linijama, tako da ćemo s njima popričati. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan. Recite. Ja imam jedno pitanje da? za vas i vaše goste. Da, izvolite. Ovaj. Pa, čitao sam u nekoj stranoj štampi da e, postoji kloniranje nekih naših bivših predsjednika, sad koliko smo ih imali ne znam, da su navodno klonirani u, novog predsjednika. Pa da? li on ima neka saznanja o tome ili da, da, odgovori na to pitanje. Jeste, ja sam već pričao, zahvaljujem na pitanju, ja sam već pričao o ovoj dilemi e, oko Šajnovića, da li ćemo, da li ćemo, šta ćemo u ušta da ubacimo, znate, da li ćemo Šajnovića da da ubacimo njegov, njegov taj duševni potencijal ukloniranog Miloševića pa da idemo s tim pred Hag ili ćemo obratno znači da da u, u Šajnovića ubacimo ovaj duševni potencijal Miloševića pa da pustimo ovog da trškara okolo pa da ga uhvate pa da on onda odgovara za nešto što možda i nije uradio na konto Miloševićevih grešaka. Mislim, tu sad ima raznih kombinacija. Sve je stvar dogovora na najvišem nivou, sve je stvar službi i moram da kažem tajnih dogovora velikih sila. Ja sam napomenuo da ovi u Hagu praktično njih baš i ne zanima. Oni hoće tu formu, oni to hoće da odrade, pritisli ih ovi Amerikanci koji komanduju, koji su silnu mokraću po svetu pokupili, zanalizirali i sad se prave pametni zbog toga. Eto, u tome je cela stvar. Još neko na vezi, imamo dva minuta do najnovijih vesti, zato vas molim da budete kratki, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ove, ja sam klonirana pre 28 godina. Da? I interesuje me šta će biti sad sa mnom, koja je moja budućnost i da li se za to kloniranje koriste one žičice i čačkalice? Da? E, dobro, ja se zahvaljujem na e, pitanju. Gospodine Mikice, imate, sad vi imate otprilike minutu da kažete. Pa ja, dragoj gospodjici, ja bih joj eh, rekao da eh, i ona, i je, ajde da kažem, požurila, znate, požurila je sa, sa, da, je malo za, da je malo kasnije, da je upala u ovih prethodnih 20 godina, pa, pa da, da mogu da garantujem, i pitanje ko je klonirao, ja, ja nisam, nisam čuo ko je to radio, ali pretpostavljam da nije mnogo ljudi moglo da, da, da to radi, E, osim mene i još nekoliko naših stručnjaka, tako da moram da primetim da je jako, jako nezgodno to vreme kloniranja. Ja, ja mogu da gospođici da predložim da ona sad ako može nekako preko neke veze da dođe pa da je iskloniramo mi kako valja ponovo. Zahvaljujem na ovom odgovoru. Najnovije vesti. Talk show braće Budkaj. Poštovani slušalci, 11 časove i 30 minuta, ovo vrijeme stravično leti, mi imamo još malo do kraja emisije, tako da ću ja, gospodine Mikice, da vas pitam, s obzirom na ovo što ste govorili do sada, postavljaju se znači pravni problemi, da li u slati gospodina Miloševića u Hag, da li mu ovdje suditi, čini mi se da je i to jedna od dilema. Pa to nije jedna od dilema, mi smo govorili uglavnom o slanju i o merama koje bi trebalo preduzeti za to slanje, znate, jer ja sam rekao da međunarodna zajednica, da, taj haški tribunal koji je makar šta zapravo od sude i koji je na jedno političko suđenje, hoće u stvari da ispoštuje neku formu koju su Amerikanci nametnuli i to je jasno, znate. I sad, e, govorili smo o tim kazamatima, e, na raznim mestima, pominjali smo i naše zatvore, mislim, mi bi to prihvatili, ali oni su, oni su uzeli, pa spopadaju ili spopadaju, znate, i sad, šta da vam kažem, o, u vezi sa tim zatvorima, znate, ako, ako u nekom zatvoru koji nije, nije da kažem, modern i, zatvor onakav kakav nameću neki standardni razvijenog međunarodnog sveta, onda onda oni zatvornika ne teraju ništa da rade, nego ga samo teraju da trpi očajamo u, u nekoj rupio nekom čumezu, znate. A to oni u stvari hoće u Hagu. Zato smo mi više zato da se preda recimo Miloševićevo telo, a da mozak, srce, pluće i ostavi delovi duše ostanu na dedinju. E sad se opet tu moramo vratiti na tehniku. Da li baš njegovo telo ili ne, da li je važnije za naš narod samo telo ili duša, uključujući mozak i unutrašnje organe i tu se vraćam na opet one filozofske dileme i vidite i sami, vrtimo se oko ono pitanja kokoške jaja. Znate? To je pitanje koje na kraju svega uvek ostaje. Jeste, jeste, to je. I ja vam moram reći da sam ja tu za referendum, to je jedno, ili da Koštunica kaže posljednju reč kao pravnik, šta mi kao narod možemo da dozvolimo da se kod našeg narodnog vođe kazni? Koji deo i u kojoj meri? Znate, i dokle u tome možemo da radimo ustupke pred međunarodnom zajednicom, ako hoćemo pre Hrvata u Evropsku zajednicu, a to hoćemo. I e, mada, film po situaciji, nama se baš nešto tamo i ne žuri, tako da mi imamo još fore da zatežemo to je, to je na, na neku našu sreću. A sa druge strane, kaž, ja sam već rekao, koštunica je bilo i bit će a vođa je, pravi vođa je samo jedan, to narod zna i tome kliče s dobrovoljnim odobravanjem. Pogotovo ako gleda u TV veš mašinu o kojoj sam govorio. Znate, i, i eto, to je otprilike, to je otprilike rezime, to je otprilike srž što sam htio da kažem. Mnogo vam se zahvaljujem mogli pričati još satima ovo je strašno zanimljivo a moram da priznam i vrlo morbidnoj temi to kloniranje je zaista monstruozni projekat posljednjih godina ovog 20. veka, ali šta ćemo, tako ide taj sumanuti razvoj naše civilizacije. Jeste, razvoj sumanut, mi moramo da se pomirimo s tim i možemo da budemo sretni da smo mi na mnogim, u mnogim stvarima da smo, da smo na tnu, ali u ovoj stvari koja je jedna od najznačajnijih stvari u stvari civilizacijskog civilizacijskog razvoja, da smo tu u samom vrhu i mi se time ponosimo. Dragi moji gospodine, ja moram da vam se još jednom zahvalim na gostovanju u našoj emisiji. Da kažem da je sada 26 minuta do 12 časova. Moram da vas pozdravim u ime maga, reglera i muzičkog urednika gospodina Ervina koji je u režiji sa Mixpultom i u ime braće Butkaj koji su u studiju i u ime našeg gosta. Zahvaljujem se svima prijetno.